Hoswe, Kabanata 12 Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Hordan, buhat sa Ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at nalupig nila ang mga hari roon. Ang unay si Sihon, ang hari ng mga Amoreo, na nanirahan sa Hesbon. Sakop niya buhat sa bayan ng Aroer sa Ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito hanggang sa batis ng Jabok sa may hangganan ng mga Ammonita. Sa makatuwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead, gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Hordan, buhat sa gilid ng lawa ng Sineret patungo sa Beth Jesimot, sa gawing silangan hanggang sa dagat na patay, tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga papuntang Timog. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ang haring ito sa Astaroth at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Saleka, ang buong Bashan, hanggang sa lupain ng mga Gesureyo at mga Maakateo. Kasama pa rin ng nasasakupan niya ang kalahati ng Gilead, karatig na lupain ni Sihon na hari ng Hesbon ang dalawang ito'y nilupig ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, ni Gad, at sa kalahati ng lipi ni Manases. Sa pamumuno ni Josue, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Hordan, buhat sa Baal Gad, sa kapatagan ng Lebanon, hanggang sa bundok ng Halak, sa pag-ahon ng bundok Seir. Ang kanilang mga lupay pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Saklaw ng mga lupaing iyon ang kaburulan, ang mga kapatagan, ang araba, ang paanan ng mga bundok, ang ilang, at ang Negeb. Doon naninirahan ang mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Ito ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Josue. Ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel. Ang mga hari ng Jerusalem at Hebron. Ng Jarmut at ng Lakis. Ng Eglon at ng Gezer. Ng Debir at ng Geder. Ng Horma at ng Arad. Ng Libna at ng Adulam, ng Maseda at ng Bethel, ng Tapua at ng Hefer, ng Afek at ng Lasaron, ng Madon at ng Hazor, ng Simron Meron at ng Aksaf, ng Taanak at ng Megido, ng Kades at ng Jokneam sa Carmelo, ng Dor sa baybayin ng Dor, ang hari ng mga Goyim sa Galilea at ang hari ng Tirza. Lahat-lahat ay tatlumput isang hari.